Майзі з жонкой і Маша прыехалі раней за ўсіх. Яшчэ у цені пад вольхамі не апала раса. Яшчэ спалі дзеці Яраша і Шковіч, які працаваў да дня. А гаспадыні ўжо поркаліся на летняй кухні под стрэшкай. Ім помагаў Тарас, распаліў огоньнь под самаробнай плитой, прынёс сталы, дровы, продукты. Ну хлопец шукаў сабе работу. Раница была на дива. Сонечная звонкая, з лугу патыхала вільготным халатком, а бор дыхаў неастылай теплынёй чарашняга дня. Нерухомая ўрачыстасць сосен зноў прадвяшчала спёку а можа і на вальніцу. Дажджу прасілі і людзі і дрэвы. Што б не здарылася наперадзе за доўгі летні дзень, але раніца такая, што дзіця приносіць усмешку і радость. Жанчыны гатавалі з добрым настроем, Праўда, паскардзіліся на свой нялёгкі дачны лёс зноў госці. Э, Шыкові мой, нешта астыў мало каго ўжо запрашае зазначыла валентина андреевна затое антон загарэўся сёння галина адамовна больш гасцей маіх адгукнуўся тарас але сваіх я магу прыняць на лузе акрамя вады і прасторы ім нічога не трэба як не сорамна тарас тваім гасцям мы заўсёды рады. Алина Адамовна казала шчыра, больш трывожылі яе госці мужа, правільней кажучы адна гостя Маша. Яна бачыла дзяўчыну разы два ў бальніцы даўно, можа, год назад. Чаму раптам Антону уздумалася запрасіць яе? Хіба мала калег лекараў? Майзіс, напрыклад, Ну, это зразумела. Але трывога яе знікла, калі майзісы з нянацку падкацілі на сваім чырвоным запыленым масквічы, і Гліна Адамаўна убачыла Машу. Дзяўчына здавалася не толькі нецікавай, але нават вульгарнай, Да ненатуральнасці вогнена рудае яна як бы кідаючы выклік людзям звычайным і плацце надзела дзіўнае по колеру і по фасону чырвона-жоўтае з малюнкам кляновага лісця лёгкая тканіна здавалася не кроілася не шылася а сцягвалася ніткамі на самой дзяўчыне по форме яе постаці галіня дамоўня нават стала весела а калі яна ўбачыла что тарас разглядае гостю як нейкое дзіва я расчытаў замежны часопіс по хірургіі выйшаў у піжаме Ён таксама здзівіўся і сумеўся попрасіў прабачэння збянтэжыў майзісаў маленькая чорненькая нафарбаваная завітая клялька даная Віталіяўна в апраўданне пачала нападаць на мужам вы ведаете антон кузьміч э, михал евелевич фанатык калі ему нешта ўлезла ў галаву ён не дасць спакою ні сабе ні людям бачце захацелася чалавеку стать рыбаком антон кузьміч вучыць яго хірургіі дык ён павінен яшчэ навучыць цябе лавіць рыбу ах міша прабачьте антон кузьміч не не прабачаю у дамаўляліся ў 6 а цяпер 9 які з вас рыбалов Соня <laughs> я разжартавала сам пазіраў на машу якая з дзіцячым захапленнем разглядала ўсё навокал валентина андреевна прашаптала сяброўцы арыгінальная особа яраш нарэшце успомніў з якой мэтай напрасілася ў госці маша тарас ты Дзе Тарас? Маша прыехала, каб пазнаёміцца з табой. Тарас мусіў вылезці са свайго ўкрыцця і таксама збянтэжыўся, бо быў у майцы ў пакамечаных парусінавых штанах і босы. Не, не ўласны выгляд яго збянтэжыў. Нешта другое. Майзіс працягнуў яму руку проста па-мужчынску яго жонка, абыякова без цікаўнасці, у яе свая філасофія падабацца перш за ўсё гаспадыні. А гэтая вогненная чарадзейка раптам застыла ўся як бы ў непаразуменні, а потым сказала здалося Тарасу з расчараваннем: « Вось вы які, А я думала вы як кантон кузьміч. Гэта не спадабалася галіне адамаўне. Чаму ёй хочацца, каб усе былі падобны на Антона кузьміча? Калі праз пяць хвілін сабраліся рыбаліць, ярыш спытаў сынам: Тарас, ідзеш з намі? Не, я застануся, помогу жанчынам. Тады модніца звярнулася да гаспадынь дазвольте мне застаться на кухне з-за цікаўнасці А что ты умеешь рабіць голубка Валентина Андреевна тут же згадзілася каб Маша помагала им Яна надела фартушок спрытна і прыгожа завязала на галаву касыначку і неяк адразу ператварылася у простую сціплую і на дзіва дамавітую маладую гаспадыньку такое нечаканае ператварэнне ажно спалохала галіну адамаўну а калі маша пачала раіць якія закускі можна згатаваць з тых прадуктаў якія тарас выцягнуў з пограба валентину андреевну здзівілі яе кулінарныя веды а жонка яраша все больш насцярожвалася а але чым мацней яна настройвала сябе супраць дзяўчыны, тым больш тая падабалася ёй. Калі прыгледзелася, то колер плаця не здаваўся цяпер вульгарным. Ён добра пасаваў да чырвоных валасоў, Ды да і фасон не такі ўжо стыльны, просто з густам скроены. Першая, Гэта адзначыла Валентина Андреевна, якая лепш за яе разумела моды. Хто вам шыў, Маша? <laughs> Не поверыце, самая молодая краўчиха. Я хадзіла ў палат чыгуначнікаў на курсы кройкі шыцця. І там пазнаёмілася з адной дзяўчынкай. Гарбаценькая, ведаеце, а такая здольная, наша выкладчыца летня лопнула ад зайздрасці, калі геня пашыла дыпломнае плацце. Маша засмяялася, і Валентина Андреевна засмяялася, і Тарас. Цяпер ён зусім інакшымі вачами глядзеў на дзяўчыну, зацікаўлена і прыязна. Галіне Адамаўне, І гэта не спадабалася. Аціраешся каля бабскіх спадніц, подумала яна про Тараса. Эльмі нам патрэбны такі памочнік. І што ты робіш? Тарашчыш вочы? Пасароміўся б брыгадзір кам брыгады. Але сама яна мімаволі любавалася, як Маша гатуе салату. Па-першае, по свайму адменнаму рэцэпту, па-другое, так спрытна валодае ножом лыжкой, што той кухар вышэйшага класа. С той хіба розніцай, што ў яе ў сто разоў больш артыстычныя рухі, здаецца, не гуркі крышыць, а іграе на невядомым інструменце не кубікі гуркоў і роўненькія прыгожанькія такія ў іх старых гаспадынь не атрымліваліся калі нас гэтакай артыстычнасцю працуе ў аперацыйнай не дармае я антон так хваліць подумала галина адамовна прыязна але тут жа адчула як нядобра ёкнула сэрца спытала а Дзе вы навучыліся так кулінарнічаць? А я да курсаў медсясцёр служыла хатняй работніцай у палкоўніка. Вы хатняй работніцы, Чаму вы здзівіліся? Нас у мамы пяцёра засталося, калі бацька загінуў. Двое малодшыя за мяне калгас тады ў нас быў. Па яе тону здагадаліся, які быў іх калгас. А яна нібы засаромілася гэтага прызнання, як быў тым, што калгас быў бедны, ёсць і яе віна. Глянула на галіну Адамаўну, потым на шыковічыху, якая гатавала фар для котлеты, а сказала Тарасу, папраўляючы касынку: « Цяпер у нас саўгас. Тарас, вам няма чаго рабіць? Навастрыце нож, тупы! Тарас почырванёўшы кінуўся шукаць асялок. Валентина Андреевна зноў засмяялася. Ёй падабалася гэтая дзяўчына, асабліва пасля такой біяграфічнай даведкі. Яна любіла вось такіх настойлівых у дасягненні жыццёвай мэты. Маша таксама адчула сімпатыю да гэтай поўнай гаваркой па ўсім відаць добрай жанчыны. Тонкая натура, Яна адчула і насцярожанасць, з якой ставілася да яе жонка Антона Кузьміча і прычыну зразумела. Не абразілася, не пакрыўдзілася, але здзівілася, што самой яе таксама з'явіўся пэўны халадок у адносінах да галіны Адамоўны. Розумам прымушала сябе палюбіць яе, але сэрца не слухалася такого загаду сэрца цягнулася да шчырай ласкавай валентины андреевны яны хораша гутарылі маша з гумаром рассказывала про сваю службу хатняй работніцай про сям'ю полковніка про яго жонку былую сялянку пра яе смешнае імкненне быць арыстакраткай все напэўна ішло добрым Але прачнулася Іра. У сям'і шыковічаў адна маці ўставала рана. У халаце, З ручніком заспана і хмурая з'явілася яна пад паветкай, каб нешта запытаць у маці. Здзівілася, угледзеўшы Машу, х пазнаёмілі. Маша ўбачыла пра шкельцы і акуляраў, што іра глядзіць на яе зняважліва і насмешліва адкуль ты такая спрытная взялася гэта закранула машина самолюбства няхай жонка яраша глядзіць на мяне як хоча на старэйшая ўдвая а ты дурная авечка чаму працягваеш мне руку быццам робіш вялікую ласку не міргай сваімі блізарукімі вачами я ўсё бачу яна дэманстратыўна адвярнулася до да тараса сказала яму а А я ведаю, як вас ратавалі ў вайну, як шукалі мяне і рахмыкнула у вайну ён пешшу под стол хадзіў. Маша не адказала ёй. Яна спытала ў крыху здзіўленага тараса: « Вы не помніце? Нічагусенькі? А я помню, як праводзілі тату на вайну. Мне ішоў чавёрты год. Перад вачами стаіць, як тата плакаў. Твару не помню, што плакаў, помню. Трымаў мяне на руках і плакаў, а я выцірала яму слёзы. Расчырванелы тарас, сядзеў на зямлі і разбіваў качаргою у печы галавешкі. Вот свет жару залаціў яго белыя валасы, Яра усміхнулася, падумаўшы: Тарас парыжэў ад гэтай рыжай. Сапраўды, адкуль яна ўзялася, І тут жа ўспомніла: О, Яраш расказваў пра залатую сястру і зноў хмыкнула золотая можа іра нешта сказала палімаці глянула на яе строга папярэджваючы валентина андреевна рабіла пірог і руки яе былі ў белым цесці а правая скроню ў муце Іра подумала что і сівая мама будзе прыгожая у яе расла непрыязь вось да гэтай рудой як незалежная она трымае сябе на іх імправізаванай кухні як гаспадыня а як размаўляе ад войны і бацькі да дроў Тарас дровы ваши залішне сухія не трэба такі огонь все папаліць знайдите сырэйшыя дровы Тады іра нечакана для сябе самой прапанавала Тарас, хадзем купацца. Але найбольшай нечаканасцю гэта было для Валенціны Андрэеўны. Маці што токам ударыла. Няўжо гэта сказала Іра. Тая Іра, якая чырванела і абуралася, калі пры ёй пачыналі размову пра каханне, хлопцаў жаніхоў, за мужа. Малодшы славик сваімі бесцырымоннымі жартамі часта даводзіў я да слёз, А яна, Валентина Андреевна неаднойчы з болем гаварыла мужу: Боязна мне за ірку. Ой, нейкая яна замкнутая, нелюдзімая, 20 года яна што дзіця. Баюся не выйсці ёй замуж. Шча гэтая блізарукасць, выйдзе отказаў аптымішшыкович жонка попракала не думаешь ты про дзяцей калі мы абое пачнём гэтулькі думаць як ты за много увагі ім будзе лепш навучы яе суп варыць Іра нават з імі жанчынамі не надта ахвотна хадзіла купацца больш адна а пры мужчынах ніколі не скідала плацця, хоць мела самыя закрытыя купальнікі. І раптам яна запрашае хлопца ісці купацца у дваіх. Валентина Андреевна просто слупенела, што здарылася, што адбылося з яе ірай. «Э, я ўжо купаўся, адказаў Тарас, адчуваючы няёмкасць ад такога запрашэння. У гэты момант Гліна Адамаўна попрасіла яго схадзіць по ваду. Ваду для піцця і стравы бралі ў лясніцтве. «Э, давайте я прынясу, адгукнулася Іра. Схапіла вёдры і пабегла. Рэдка яна праяўляла такую ахвоту да фізічнай працы. Маці, здзіўленая да ашаламлення, забыўшыся на ўсіх других глядела ей услед и раптам зіхнула думка ра яе ра закахана у тараса і гэта так відавочна яна умела хаваць сваё каханне пакуль яму нічога не пагражала а убачыла гэтую рудую адчула саперніцу и знікла сарамлівасць, замкнутасць, усё, што дагэтуль вызначала яе характар. Валенціне Андреевне стала і радасна і балюча і боязна за дачку. Першае каханне, першыя пакуты. А што ён, Тарас, Як ён адносіцца да іры? Яна маці лічыла б за шчасце, каб такі хлапчына разумны, стрыманы, разважлівы пакахаў яе дачку. Чаму яна адкрыла Ірыне на каханне толькі сёння? Навошта з'явілася гэтая вогненная дзяўчына? Чаму Тарас тырчыць каля іх? Няхай бы сапраўды пайшоў на луг купацца ці, лавить рыбу. Ира принесла воду над больнягом за поветкой пляснула с конов кинотвар вытерлася и долучилася до жанчын. Что мне рабить, мама? Что я и рабить? Ёй так захотелось рабить, абы застаться тут. У Валентины Андреевны стиснулося сердцем можа упершыню яна адчула на поўную сілу як няумела выхоўвала сваіх дзяцей якую даць работу капера могла рабіць яе з такім жа ўменнем спрытам артыстычнасцю як гэтая чужая дзяўчына на першы позірк непрыгожая ў сапраўднасці элегантная то менавіта праз гэтае сваё высокае ўменне працаваць і трымацца. Хадзем дроў напілуем, сказаў Іры Тарас. Дровы? здзівілася яна, але тут жа згадзілася. Валентина Андреевна ведала, што не ўмее яе дачка пілаваць, бо ніколі ў жыцці не бралася за пілу. Люз зрадавалася, што яна пайшла з тарасам. Цяжка ёй, маці, глядзець і параўноўваць, як працуе Іра і гэтая залатая чарадзейка. На міг адступілі некуды захапленне і любаванне дзяўчынай і з'явілася раўнівая непрыязь да яе. Агіднае пачуццё. Ёй настаўніцы зрабілася сорамна за такое пачуццё. Не, яна павінна быць шчырай і аб'ектыўнай, а другая жанчына. Галіна Адамаўна у гэты момант думала: Няхай бы Тарас закахаўся ў гэтую рудую. Ён бы адгарадзіў яе ад Антона. Антон высакародны чалавек, але ён слабы, як усе мужчыны калі ён прывёз яе, каб пазнаёміць тарасам, то значыцца нічога ў іх не было. Яна добрая дзяўчына і мне варта прылашчыць яе. Паднялося над лесам сонцам і ўзняўся ветер, зашумеў бор, як далёкі марскі прыбой. Знікала, ранішняя дымка на небе быццам ветер старанно протёр гэтае вялізнае блакітнае шкло не было душно як некалькі апошніх дзён аднак солнце паліла няшчадна доўга чакалі рыбакоў снедаць яны не прыйшлі снедалі под дубамі шыкович прачнуўся з галаўным болем Не мог знайсці лязот для брытвы, хоць добра помніў, што прывозіў іх з горада, узлаваўся, бурчаў на жонку на дачку, А убачыў машу і адразу падабрэў. Валенціне Андрею, неразважлівай спакойнай, якая ніколі не раўнавала беспадстаўна, стала смешна і сумнам. З іроніяй назірала за мужам, як ён заляцаецца да Машы, з трывогай за тарасам і ірай. Каб толькі залатая чараўніца не падзейнічала так на хлопца, як на гэтага лысаватага рамантыка яе мужа. Здаецца, Тарас вядзе сябе больш разумна, паважна, больш стрымана, А у галіны адамаўны калі яна ўбачыла як загарэўся шыкоюць перад машай заноў засмактала ў грудях уе была свая грубая філасофія мужчыны што каты адразу нюхам чуюць кошку і яна ўжо амаль ненавідела дзяўчыну але за сталом было весела б шумелі дубы ці рушыліся на столу талеркі шклянкі тонкія сухія галінкі мог зрэдку злятаў заўчасна пажоўклы ліст з лугу цягнула густым водарам сухога снена ва ўсіх быў добры апетыт Маша ела са смакам многа і па дзіцячы прыгожа Шковіч любіў такую здаровую, эстэтычную, як ён казаў яду. Наташа, нягледзячы на пагрозы маці за снеданнем чытала, не магла дарвацца ад запісак вучаніцы. І раз пораз выбухала такім залівістым смехам, што і все дарослыя смяяліся, хоць і не ведалі, што там у кнізе. Ой, не магу, памру! дрыгала Наташа за под столом нагамі. Ну ўсё як у нашым класе. Наташка, не крыўляйся. Что ты, мама? Каб ты прачытала, то сама поўзала пад смеху. Вы не чыталі, дядька Кирилла. Не. Вы нічого не чытаеце, самі пішаце, а нічого не чытаеце. Наташа, правильно, Наташа, не ў брыво. А вокабі <laughs> ухваліла Валентина Андреевна. Валя, ёсць і другие правілы для дзяцей, А я чытала і нічого там смешнага, Бо ты, Ірка, як наша ангелька, смяесься раз у месяц па святочных днях. Наташа! Я табе язык накалю паганка, ідзі прэч, <laughs> узлавалася Галіна Адамовна. Не трэба, галя, попрасіўшы коюць. Все люди павінны гаварыць, што думаюць, якая была шчырасць у адносінах, Быў бы поўны хаос тата. А я читаю мало, вздыхнула Маша. Чаму? — спытаў Шкович. Не ведаю, А вы, чаму? Я <laughs> Ён засмяяўся: дзіця маё. Я мала чытаю такія кніжкі, якія чытае Наташа. Але колькі я чытаю другіх, часам такіх, над якімі Наташа заснула б на другой старонцы, а рукапісаў. Я слеп ад рукапісаў, А цяпер яшчэ ад архіўных дакументаў. У мяне цяжкі жанр дакументальны, не толькі праца пісьменніка, але і гісторыка. Ён уздыхнуў. Валентина Андрею нахавала ўсмешку кубак з чаем. Яна паважала мужаву працу яго творчае гарэнне. Але каму ён гаворыць усё гэта зараз? напускаючы на сябе такую паважнасць, скардзячыся на нялёгкі лёс, незнаёмай дзяўчыне, каб паланіць яе хоць чым-небудзь. Ой, смешны стары дурань, пасароміўся б дачкі. Шыковіч, памогшы Тарасу вынесці пад дубы амаль усе сталы, якія былі на дачы, пайшоў дапісваць артыкул. Тарас і Наташа панеслі рыбакам снедання. Жанчыны займаліся той дробнай мітуслівай работай, якой амаль не відаць, але якая надзвычай стамляе і ўрэшце прыводзіць да апатыі, абыякавасці. Прыходзяць госці, На гаспадыні ўжо нішто не цікавіць. Яна ўжо, згарэла да такога стану дайшла галіна дамаў на дужа рана яе стаміла не столькі работа колькі хваляваннем трывожныя думкі пра мужа і машу яна упала под дубамі на колдру і заснула а Валентина Андреевна і дзяўчаты сцераглі яе сон, гаварылі на паўголасу. Маша і Іра быццам бы пасябравалі, разгаварыліся. Валентина Андреевна назірала за імі і бачыла, як лёгка і адкрыта ішла на збліжэнне Маша і як асцярожна, хітра, дыпламатычна падступала да новай знаёмай яе дачка, Масці стала непрыемна. Адкуль гэта ўзялося ў іры? І наогул, чаму ўсё так атрымліваецца? Здавалася, простыя бацькі, простыя і шчырыя адносіны ў сям'і. І раптам такія дзеці зусім розныя абое з нейкімі дзіўнымі, адхіленнямі ад той нормы, што выпрацавала педагогіка, якой яна Валенціна Андреевна аддала ўсё сваё свядомае жыццё. Упершыню яна подумала пра гэтую навуку без павагі, скептычна усміхнуўшыся. Можа, Кирыла таму лягчэй перажывае паводзіны дзяцей што ён не ведае гэтых педагагічных догм. Ён лёгка запальваецца, але лёгкай патухае, як ён сустрэне славіка. Толькі подумала пра сына, а ён тут як тут. Яна сядзела пад паветкай на нізкай калодацы і задумаўшыся мыла ў тазе талеркі, відэльцы, ножы, і раптам убачыла не яго. Цень. Уздрыгнула, подняла галаву, славик упаў перад ёю на одно колено. Мама, твой блудны сын з'явіўся под гэтую мирную дачную страху і виновата схіляя гвалтонна абстрыжаную галаву. Пасып яе гарачым попелам. Звыклы яго ход, адразу ўсё перавярнуць на жарт. Яна ўпэўнена, што не так весела ў яго на сэрце, але ён жартуе, ён все адно жартуе, Аднак не пра гэта маці думала. Яна даўно не бачыла яго стрыжаным. І ў гэтай стрыжанай круглай трохі смешнай роднай галаве, Яна ўбачыла маленькага славіка, добрага, ласкавага, таго, які прачынаючыся перабіраўся ў іх ложак і вось гэтай стрыжанай галавой туліўся да яе шчакі. Ёй зрабілася да болю шкада яго. Нестерпно хотелось взять мокрыми руками его дурную голову, притулить до грудей, поцеловать, а потым накрутить гэтые любые ружовые вуши. Солодка было, недзе глыбоко в грудях, и горка у горля. У міг успомнілася, якім прыехаў той дзень, калі славіка пасадзілі бацька, што хмара. Яна вырашыла, што ён зноў з кім-небудзь пасварыўся ў рэдакцыі і каб адцягнуць яго думкі ў іншы бок спытала, ці бачыў ён славіка. Як кірыла падскочыў, як закрычаў, дарожкі ў парку подмятае твой славик поцалуйся иди зим выхавала бандыта педагог няшчасны яна адразу нават не зразумела что да чаго а з ірай летня здарылася істэрыка дачка крычала вось ён ваш сынок ваш любімчык Я давно казала, что ён зганьбіць усіх нас. Божа мой, які сорам, цяпер нельга будзе показаться ў горадзе. А ўсё вінаваты вы, абое вы, бацькі, патуралі, нянчыліся. Валенціну Андрэну тады абразілі словы дачкі, быццам з ёй нянчыліся менш. А цяпер, Іра стаяла, глядзела на ўкленчанага славіка і стрымлівала сябе, каб не зарагатаць. Яны ішлі ад стола, які накрывалі, убачылі славіка, спыніліся за яго спіной, Маша глядзела здзіўлена і раз іроніяй. Валентина Андреевна убачыла іх і, схамянуўшыся сурова сказала сыну: « Не крыўляйся, встань. Славік падняўся, не забыўшыся аб трэсці каленай поправіў канцы чырвонай вяровачкі, што заменяла гальштук. Валентина Андреевна раптам узлавалася і каб я не бачыла ў цябе на шыі гэтую дурацкую вяроўку. Выкінь! Ён паслухмяна сарваў бляшку, вышмаргнуў вяровачку, размахнуўся, каб шыбануць яе ў кусты каля ручая. І тут, убачыў сястру і машу застыў у вялікім здзіўленнем потым ступіў крокі два ў бок пакруціў стрыжанай галавой як бы праганяючы сон хутка наблізіўся да дзяўчат крыкнуў мама я не сплю адкуль узялося гэтае я дзіўнае стварэнне і да машы слухайте вы ж не зямная я вас часта сніў я сніў марсіянак і ўсе яны падобны на вас да любог жа праўда не скажыце шчыра вы адтуль ён паказаў на неба і зарагатаў славик спыніла маці вядзі сябе прыстойна хіба у Я сказаў что-небудзь непрыстойнае, клянуся, я шчыра перакананы, што яна адтуль. На зямлі я такіх не страчаў. Машу абразіла, як бесцырымонна не пазнаёміўшыся нават, это ён і шалапут разглядае яе. Абразіла і ўся яго недарэчная балбатня. Яна застыла на міг, А потым подняла руку, прыклала далоню да шчакі, нібы мацаючы ці не гарачая, сказала не яму Валенціне Андреевне: « А я таких страчаю што вечар у парку і заўсёды п'яненькіх. Словы яе ранілі сэрца маці. Валентина Андреевна адчула непрыязь да дзяўчыны, а са славіка, что з гусі вода, ён галантно поклоніўся, шаркнуўшы ногой по сухой траве: Дякую за высокую атэстацыю. Мабыць, адчуўшы настрой маці, баючыся, што Маша зноў скажа што-небудзь непрыемнае, Іра павярнула знаёмства на звычайны мірны шлях. Мой брат Уладзіслав, ён добры, толькі крыўляка. Ура! гукнуў на ўвесь лес славик. Мая дорогая сястра прызнае мяне добрым У такі дзень прогресс А гэта Маша Маша? Мабыць славіку сапраўды здавалася, што ў дзяўчыны ўсё незвычайна і такое простае імя як бы, процверазила его. Ён зусім сур'ёзна процягнуў ёй руку. Маша нейкі момант вагалася падаваць руку ці не. Это спалохала Валентину Андреевну, што калі яна не падасць руки, якая будзе абраза для хлопца. Яе заўсёды палохалі нячуласць, чэрствасць. Але Маша раптам працягнула руку, хораша усміхнуўшыся, і ў гэты момант Валянціна Андреевна даравала ёй усё. Хто вы, Маша? Затрымліваючы яе руку сур'ёзна спытаў славик: « Сестра, Чя? Аперацыйная. Аперацыйная. «Э, відаць, да яго не адразу дайшло, што гэта такое. Э, з бальніцы, Ён ціха свіснуў, невесела пажартаваў. Умее яраш выбіраць сабе сясцёр. І, ужо выпусціўшы яе руку, адыходзячы кінуў у бок яўна з зайздрасцю. Яраш усё умею. Маці адчула гэтую зайздрасць, гэты нечаканы пераход ад крыўляння да сур'ёзнасці зразумела, як нелёгка было славіку прыйсці і зноў пашкадавала яго, які ён худы, подстрыжаны адны вушы тырчаці под вачами сінія тені. Ты голодны, як воўк. Яны падавалі яму на стол у траіх. Маці, Іра, Маша, ўсё самае лепшае, што гатавалі для гасцей, ну, як самому галоўнаму госцю. Валентина Андреевна адчувала ўдзячнасць дацэ і Машы за іх чуласць. І нават не вельмі кранала, што сын больш аддае ўвагі гэтай амаль незнаёмай дзяўчыне, чым ёй маці пільна сочыць за кожным яе рухам, ловіць кожнае слово і позірк, захапляецца зусім па-дзіцячы, подумала маці. Ад добрага снедання і жаночай клапатлівасці лавік зноў зрабіўся балбатлівы. Маша, Хочаце, я вас здзіўлю? І распалохана страляла ў яго вачамі маўчы, ей здавалася ганьба і сорамам такое прызнанне я толькі учора с турмы ніводная рыска не тузанулася на надзвычай рухавым і выразным машыным твары і доўга там вас трымалі 10 суток о что значыла гэтае о -о -о ніхто не зразумеў. Я пагрозіў адным замежным дурнем атомнай бомбай. быццам яна лежала ў мяне ў кішэні і калі ласка маралісты ўляпілі мне э, а учора я перачытваў газеты. Я рэдка чытаю, так ад смутку і божа мой что я там прочитал коли мне дали 10 суток то многим сэром и лордам трэба дать по 10 гадоў як яны махаюць гэтымі бомбами жах валентина андреевна насцярожана замерла и Ніколі яшчэ сын не гаварыў пра такія сур'ёзныя рэчы, няхай з гумаром, але з якім. Як вырываюцца праз гэты гумар злосць, абурэнне, чым ён больш абураецца? Тым, што несправядліва пакаралі яго за п'яную балбатню, ці тым, што над чалавецтвам вісіць страшэнная пагроза, махаюць надо мной, над тобой над тобой мама а ты хочаш каб я быў у захапленні ад гэтага свету пляснуть у такую вось чароўную раніцу ён нервова засмяяўся не будь песімістам владислав сказала маці и расчараваная, што сын павярнуў не туды. Ты ўсё пераблытаў сваю маленькую крыўду, ты ўзнімаеш да праблемы, якая сапраўды хвалюе ўсё чалавецтва. Але і на гэтую страшную небяспеку ты глядзіш, як індывідуаліст і песіміст. Мама, не трэба мне, маралей. Ён кінуў відэлец, заціснуў далонямі вушы, потым правёў рукой па горле: « Я сыты! Вось так. Не, ты паслухай. Людзі змагаюцца і перамагаюць вайну, страх, голад, дэспатызм, тупасць, нічога гэтага. Людзі не перамаглі не цешце сябе Няправда запярэчыла Іра Можа не ўсё ли шмат што перамаглі перамаглі в адной вайне каб пачаць другую такую якой ужо не будзе ні пераможаных ні пераможцаў застанецца один попял ты просто баязлівец панікёр ты заўсёды быў баязліўцам попракнула ира вы самі боіцеся вы все нервуецеся калі пачуеце про гэта все акрамя хіба мамы я ж чуў як бацька яраш гавораць Няўжо яны так часта гавораць пра гэта подумала маша сама яна рэдка думала пра такія высокія матэрыі не умела гаварыць пра іх, спрачацца, Ды да і не было з кім. Сёстры і лекары гаварылі пра атамную вайну між іншым, і то больш з гумаром і ўсе аднолькавым. Значна больш іх цікавіла тое, што звязана з жыццём простым і неспынным. кватэры, заробак, цэны, каханне, замужжа, дзеці, Маша не ўяўляла, што ёсць сем'і, у якіх вядуць вось такія спрэчкі. Ёй было цікава і дзіўна слухаць. Захацелася самой умяшацца і сказаць нешта значнае, разумнае, але дасціпная, знаходлівая ва ўсіх іншых спрэчках і гаворках, тут яна, баялася каб не сказаць глупства не выдаць прымітыўнасць мыслення не слава я таксама баюся отказала сыну валентина андреевна баюся можа больш чым усе але я веру у чалавечы розум и І тут Маша не стрымалася. Людзі не збіраюцца сябе хаваць. Людзі жывуць і будуць жыць. Просто, амаль наімна, але тыя націскі, якія яна зрабіла нас жывуць і будуць, надалі яе словам надзвычайную пераканальнасць. Нават славік хутка ўзняў галаву, паглядзеў на дзяўчыну, усміхнуўся нескептычна. Прасветлена, нібы ўбачыў выйсце. Магчыма, што спрэчка ўсё адно яшчэ працягвалася, Пале выйшаў Шкіч, рушыў да іх. Славек прыўзняўся з-за стола, адсалютаваў: « Вітаю цябе, стары! Бацька не адказаў, Валентина Андреевна адчула, што ён кіпіць і спалохалася. Яна была перакананы, што любая грубасць у адносінах да сына пасля ўсяго, што ён перажыў і перадумаў, недаравальна антыпедагагічна. Іра таксама насцярожылася, але відаць прысутнасць Машы стрымала Шковіча. Ён спытаў: « Ну як? герой нашага часу. Славік засунуў руки ў кішэні вузенькіх штаноў, бадзёра абышоў стол, наблізіўся да бацькі, як бы дэманструючы, што ён нічога не баіцца і што ўвогуле з бацькам у яго адносіны вось такія панебрацкія. Ты ведаеш творца, чертовски цікава для цябе асабліва каб ты побачыў якія там тыпы <laughs> то памёр бы ад смеху а пасля попрасіў бы туды творчую камандзіроўку засмеялася ра усміхнулася валентина андреевна шыкович отказаў лагодна балбатун няшчасны і да жонкі у каго ён ты такі чорт удаўся, а? У цябе, бацька, адказаў славік, Ка ў мяне будзе такая лысіна і такі жывоцік, Я буду выліты шыковіч старэйшы. Калі з цябе выб'юць дурноту, выб'юць. Шкоіч нахмурыўся. Маша подумала: як бы яна гаварыла со сваім бацькам. Ёй зрабілася сумна, і яна непрыкметна адышла за дубы, спусцілася да ручая. Праз хвіліну славик паклікаў яе: « Маша!